Book 2 92 92อนุประโยครองลงมาที่สอง Sporedni rečenici so deka 2 Sporedni rečenici so deka 2 ผมโมโหที่คุณนอนกรน เมลูติเดคาร์ชิชเมลูติเดคาร์ชิชผมโมโหที่คุณดื่มเบียร์มากเมลูติเดคาพิเอชทอลคุมโนกุปิโวเมลูติเดคาพิเอชทอลคุมโนกุปิโวผมโมโหที่คุณมาช้าเมลูติเดคาโดอาเกียชทอลคุดอตสนา ме лути дека доаѓаш толку доцна. ผมคิดว่าเขาต้องการหมอ Мислам дека му треба лекар. Мислам дека му треба лекар. ผมคิดว่าเขาไม่สบาย Мислам дека тој е болен. Мислам дека тој е болен. ผมคิดว่าตอนนี้เขาหลับอยู่ Мислам дека тој сега спие. Мислам дека тој сега спие. เราหวังว่าเขาจะแต่งงานกับลูกสาวของเรา Ние се надеваме дека тој ќе се ожени со нашата керка. Ние се надеваме дека тој ќе се ожени со нашата керка. เราหวังว่าเขามีเงินมาก Ние се надеваме дека тој има многу пари. Ние се надеваме дека тој има многу пари. เราหวังว่าเขาเป็นเศรษฐีเงินล้าน Ние се надеваме дека тој е милионер. Ние се надеваме дека тој е милионер. ผมได้ข่าวว่าภรรยาของคุณประสบอุบัติเหตุ слушнав дека твојата сопруга имаше една несреќа. Слушнав дека твојата сопруга имаше една несреќа. ผมได้ข่าวว่าเธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล Слушнав дека таа лежи во болница. Слушнав дека таа лежи во болница. ผมได้ข่าวว่ารถของคุณพังทั้งคัน Слушнав дека твојот автомобил е потполно скршен. Слушнав дека твојот автомобил е потполно скршен. ма. Ме радува дека дојдовте. Ме радува дека дојдовте. ผมดีใจที่คุณสนใจ Ме радува дека имате интерес. Ме радува дека имате интерес. Пом ти кун ผมดีใจที่คุณซื้อบ้าน Ме радува дека сакате да ја купите куќата. Ме радува дека сакате да ја купите куќата. лео. Се плашам дека последниот автобус е веќе заминат се плашам дека последниот автобус е веќе заминат. Пом ва рао ќе тонг пај дој рот такси. Се плашам дека мораме да земеме такси. Се плашам дека мораме да земеме такси. Пом пом ва ми лео. Се плашам дека немам пари кај себе. Се плашам дека немам пари кај себе. Музика